Проте один з молодиків час від часу підводив йому голову, смикаючи за чуба. Інший тримав дівчину за плече. Либонь, це була прелюдія чогось гіршого. Але й Василь Васильович, як вважав, потім теж допустився помилки. Треба було спробувати налякати їх отдалеки гукнути раптово міліцейським голосом або хоч озброїтись палицею. А він пішов просто до них, звертаючись до того, чого в них давно не було, до совісті. Що ви робите? Як вам не соромно? Такі лобуряки. Молодики всі разом повернулися, стали в ряд. Спочатку не зовсім певно, а потім збилися в гурт, зімкнулися плечима, плечі широкі і пики бандитські. Вони вже впізнали Тищенка, дивилися хижо і мстиво. Це була та сама куренівська шпана. Якось він проведжав Ірину додому. Вони перестріли їх біля озера. Ти прилип до дуже молодої дівочки з нашої вулиці і наказали міряти сірником шосе. Двоє гралися ножами. Запам'яталася фінка з набірною пластмасовою колодочкою. Мусив міряти. Червона лють кипіла в очах і він погано бачив дорогу. Міряв, поки не наштовхнувся на каменюку, яка хиталася, вивернув її, заніс над головою. Був страшний, міг і справді порозвалювати голови. Вони втямили це, розбіглися. Після того кілька разів зустрічався в трамваї на вулиці, то з тим, то з тим. Вдавали, що не впізнають він вдавав також. Тепер випадок звів у хащах. Хлопець і дівчина схопилися з каменя і шаснули в хащі. Добре, що вони хоч здогадалися одразу заявити в міліцію. І міліціонери прийшли на це місце, коли Василь Васильович ще не сплив до кінця кров'ю. Молодиків не знайшли. Здається, не дуже й шукали. А Василь Васильович пролежав в лікарні півтора місяця. Ніж увійшов глибоко, дістав кишок лівої нирки. Його аж двічі оперували. Тепер йому доводилося стерегтись усього вологої землі, холодної води, протягів. А він того не вмів, не хотів миритися зі своєю хворобою і часто це оберталося ускладненнями. Ірина натирала поперек, ставила гірчичники, прикладала грілку, мастила запалене місце мазями, але все це майже не допомогло. Біль ішов десь зсередини і судомив усе тіло. Лікарі пропонували Тищенкові лягти в лікарню, але він не захотів. З допомогою Ірини добувся до поїзда і там заліз на нижній полиці двоспального купе міжнародного вагона. Дорога теж випала важка. Поїзд на півгодини запізнився в Будапешт, і вони простояли на запасних коліях майже добу. Ірина зібрала весь, який у кого був аспірин, анальгін, пеніцилін у таблетках. Вона ходила біля Василя Васильовича як найдосвідченіша сестра ловила в його очах вдячність і немов підносилась над чимось, немов очищалась від чогось, хоч і не знала від чого. В ці дні вона була готова для Василя на найбільшу жертву. Як добре думала вона, що їй нічим докорити собі. У чопі на них чекала лікарська бригада, але ще перед кордоном Василеві Васильовичу несподівано полегшало і він став на ноги. Вони повернулися в Київ. Ірші в Києві не було.